На протяжении многих лет, когда мои дети были еще маленькие, Every New Year's Eve we had a little ceremony. Каждый э, новогодний вечер у нас была такая маленькая церемония. We'd sit around in a circle. Мы сидели как бы в круге. And one at a time we'd say three things. И каждый из нас по очереди говорил три вещи. Something we were most thankful for for the year before. Первое это что-то одно, за что мы наиболее благодарны а, за прошедший год. Благодарны Богу за прошедший год. A hope or prayer for the new year. А второе – это что-то, что мы надеемся и молимся, чтобы произошло в следующем году. And a special verse for the new year. И особый стих, который мы из Библии там нашли или прочитали для следующего года. The kids all grew up and moved away from home, so we don't do that anymore. А мои дети со временем выросли и уже переехали, каждый живет в своем доме. But I still like to pick a verse for myself for the new year. Но я все еще для себя берегу эту традицию, и э, когда начинается Новый год, стараюсь найти стих Библии, который будет девизом этого года. I like a life verse, usually something that I feel вы знаете, что у многих из нас есть какой-то стих на определенный даже период жизни. Вы можете сказать, что это как бы девиз вообще моей жизни. This year I chose two verses. Но uh, на этот год я выбрал два стиха. The last part of Nehemiah 8:10. Uh, а, один из них, он находится в книге Неемии, 8 глава, uh, а, 10 стих, вторая его часть. The joy of the Lord is your strength. Там написано, что радость от Господа – подкрепление ваше. And the middle part of Psalm 16:11. Okay, you have to wait with that one. Okay. Because it might be 15 in some of our Bibles. No, I think it's 16. И второй стих из 16-го псалма, в, русском, в русской Библии, скорее всего, 15-й псалом. Which verse? In uh, 16:11. 11 скорее всего, стих. Сейчас посмотрим. In his presence is fullness of joy. In his presence is fullness of joy, the center part. You will show Ага. me the way of life, and your Я presence is поняла. fullness of Это joy. 15-й псалом в моей українській Біблії, последній стих, 11 Дорогу життя ти покажеш мені, і радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твої. Это вторая часть. So those two verses together were my verse for the new year. То есть вот эти два стиха вместе, так сказать, они стали тематическим стихом для меня на этот год. The joy of the Lord is your strength, and Радость in от his Господа. presence is fullness of joy. Моя сила и в присутствии Твоем, Господь, блаженство. So I felt like I needed more joy in my life Я ощущал, что в моей жизни мне нужно больше радости, and more strength. больше силы. So I'm going to talk this morning about joy, И поэтому сегодня утром я бы хотел поговорить о радости, о том, как это важно иметь радость, и что uh, мешает нам радоваться, и каким образом нам найти больше радости. So you can open to Nehemiah chapter 8. Итак, вы можете открыть книгу Неемии, восьмую главу. And will, we will read most of that chapter this morning. И сегодня утром мы будем в основном читать именно из этой главы. Now you, you may know about the time of Nehemiah. Вы, возможно, знакомы с временем, в которое жил Неемия. And you remember that the, the Israelites had kings for hundreds of years. Вы помните, что перед этим у израильтян царствовали цари на протяжении сотен лет. And during this time, the children of Israel walked away from God. Но ближе ко времени Неемии израильский народ все дальше и дальше отходил от Бога. They weren't obedient. Они не были послушны. They turned to worshiping idols. Они постоянно эм, э, возвращались к поклонению идолам. And God sent prophet after prophet. И Бог присылал к ним пророка за пророком. But they, they, they resisted, completely resisted. Но они не слушали их и противились его слову. So finally God let the armies of Babylon. Поэтому в конце концов Господь э, привел целые войска вавилонян. come and destroy the city of Jerusalem and the temple. которые разрушили и город Иерусалим, и храм, They killed thousands and thousands of Jews, убили тысячи, тысячи и- израильтян, and they took the rest captive and took them to live in Babylon. и многих увели в плен, увели в, в Вавилон. So after 70 years, they were allowed to come back. Но через 70 лет народу разрешили вернуться на свою землю. And that's the time of uh, Daniel, Ezekiel, Ezra the priest. И это было время, когда были пророками Даниил и Иезекииль, и Ездрас был священником. But there were a lot of problems. Но в это же время все равно было много проблем. And that brings us to about 444 BC. И мы теперь приходим где-то 440 году до Рождества Христова. And Nehemiah is working for, the king, for King Artaxerxes. И мы узнаем, что Неемия uh, служит на службе у царя Артаксеркса. So Nehemiah hears that things in Jerusalem are really bad. И вот Неемия слышит, что в Иерусалиме все достаточно плохо. And the king sends him to Jerusalem to be the governor there. И царь разрешает Неемии ехать туда, чтобы быть, так сказать, управляющим этой области. So he gets there. И вот Неемия приезжает туда. And the Jews who have fulfilled God's promises by returning to Jerusalem. И он видит, что евреи исполнили ту часть пророчеств, которая касается того, чтобы вернуться на свою землю. And probably thought that everything would be fine. И они, конечно, надеялись, что оно как-то само собой все наладится. Are facing all kinds of problems. Но тут перед ними встало множество проблем. Economic problems. Экономические проблемы. Political problems. Политические. Housing problems. Uh, проблемы с жильем. Family problems. С, с семьями. The, the, the city is ruined. Город разрушен. And the walls are torn down. И стены города разрушены. And there's a great deal of discouragement and despair. И люди находятся просто в а, упадническом состоянии, очень расстроены и разочарованные я знаю, что периодически в нашей жизни тоже случаются такие mm-hmm. ситуации, такие переживания. But we've all faced Но мы знаем, что все равно, uh, прежде всего, нужно налаживать духовную жизнь. So Nehemiah organizes the Jews. И вот uh, Неемия организовывает еврейский народ. By a miracle, they rebuild the walls and the gates in 52 days. С помощью Божьих чудес они таки отстраивают стены вокруг Иерусалима за где-то 52 дня. And the people were living in, in uh, some sins. Но люди все равно продолжали некоторые жить в грехе. And Nehemiah spoke to them, reproved them. И Неемия в определенный момент обратился к ним и обличил их в этом. and they repented, and that led to some economic reforms. И они покаялись, и дальше были приняты определенные экономические реформы. Okay, so let's, uh, let's read chapter 8, Поэтому давайте прочитаем восьмую главу, verse 1. первый стих. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. І зібрався весь народ, як один чоловік на майдан, що перед водною брамою, і сказали учителіві Єздрі принести книгу Моїсеєвого закону, що наказав був Господь Ізраїлеві. Uh, two. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the seventh month. І приніс священик Єзра закона перед збори з чоловіків та аж до жінок. і всіх, хто розумів чути першого дня сьомого місяця. So Ezra and Nehemiah have called a meeting of all the Jews to come. Итак, Ездра и Неемия пригласили всех евреев прийти на вот это огромное собрание. And when they came, they didn't bring their Bibles И когда они пришли, они, конечно же, не пришли со своими Библиями, because they didn't have Bibles to bring. потому что в то время еще не было Библий, которые бы люди могли приносить. It's possible that most of these people had never heard God's word before. И вполне может быть, что это поколение людей вообще еще в своей жизни не слышало Божьего слова. And it's possible there was perhaps only one copy or very few copies of their Bible at И вполне возможно, что в то время переписанных копий Старого Завета было буквально одна или две еще только сохранились. Okay? Verse 3. Третий стих. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday before the men and women and those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the book of the law. Третій стих. І читав він у нім на майдані, що перед водною брамою, від світанку аж до полудня, через е, перед чоловіками і жінками та тими, хто розуміє. А уж усього народу були звернені до книги закону. Okay, verse 4. Четвертий стих. So Ezra the scribe stood on a platform of wood which they had made for the purpose, And beside him at his right hand stood Mattathiah, Shema, Ananiah, Urijah, Hilkiah, and Maaseiah. And at his left hand, Pedaiah, Mishael, Malchijah, Haslam, Hasbadana, Zechariah, and Meshullam. І стояв учитель Ездра на дерев'яному підвищенні, що зробили для цієї справи. А при ньому стояв Матітія, Шема, Аная, Урія і Халкія і Маасея на правиці його, а на лівиці його Педая, Мішаїл, Малкія, Хашум, Хашбадана, Захарій, Мешулам. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. І розгорнув Єздра цю книгу на очах усього народу, бо він був вище від усього народу. А коли він розгорнув, увесь народ устав. 6. And Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. І поблагословив Єздра Господа, Бога Великого. А весь народ відповів Амінь, Амінь, з піднесенням рук своїх. І всі схилялися і вклонялися Господові обличчям до землі. So all the people, they're having a worship service. Итак, мы видим, что это как воскресное богослужение, да, люди поклоняются. They're praising God and thanking God. Они славят Бога, они благодарят Его. Just like we did this morning before we opened up the Word. Точно так же, как мы делали это перед тем, как читать Слово вместе с группой прославления. Verse 7. Седьмой стих. Also Jesua, Bani, Serabiah, Jamin, Akbud, Shabbathiah, Hodijah, Maaseiah, Kalita, Azariah, Jochebed, Hanan, Peliah, and the Levites helped the people to understand the law, and the people stood in their place. Седьмой. А Иисус и Бани, и Шеревея, Ямин, Акув, Шабетай, Г- Годия, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан, Пелая та Левити пояснювали народові закона, а народ був на своєму місці. So I don't understand exactly how this was. Я не знаю, каким образом точно они это делали. Perhaps Ezra was reading, Возможно, Ездра зачитывал что-то, and these other men were throughout the crowd and had little small groups and explained it. а эти люди, как бы вокруг, может быть, которых с- собирались, так сказать, маленькие группы, поя- поя- объясняли, что только что вот они услышали, что это значит. Yeah, so it's not clear exactly how that Поэтому worked. мы не уверены точно, как они объясняли. But verse 8 So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and helped them to understand the reading. Восьмой. І читали в книзі у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. So this is very much like we do in Calvary Chapel. Вот вам, пожалуйста, где начиналась церковь Голгофы. Uh, we read it, and, and the, Прочитали. The, the pastor helps us get the sense of it and understand пастор it. объяснил, помог, раз, рассказал. And, and how to apply it. И, соответственно, применили к своей жизни. Uh, the church I was in before didn't do it that way. Uh, я раньше был в такой церкви, где это не делали настолько um, yeah. четко. We studied the latest book that was on the Christian bestseller list. Мы просто в моей церкви в основном изучали uh, самый последний христианский бестселлер. But thank God. Но слава Богу, я уже в церкви God has helped us to to to study His Word faithfully. Бог помог нам все-таки дойти до элементарного понимания, что надо все-таки Слово Божье изучать. And that's what these people here were doing. И вот это то, что делали люди здесь. Verse 9. Девятый стих. And Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep. For all the people wept when they heard the words of the law. Девятый. «И сказав намісник Неемія, і священник учитель Єздра, і левіти, що вияснювали народові, до всього народу. День цей святий він для Господа, Бога вашого. Не будьте в жалобі і не плачте, бо плакав увесь народ, як почув слова закону. So perhaps these people are hearing the word of God. То есть, скорее всего, что люди, когда услышали, что говорит слово Божье, are very convicted of their sin. Просто до глубины души были обличены в каких-то своих грехах. And therefore they're mourning and weeping. И они просто в слезах вот плакали, были в таком роспачи. But God's word is not only to point out our sin, Но мы знаем, что Слово Божье, оно дано нам не для того, чтобы только указать нам на наш грех, but it is to encourage and strengthen us. но чтобы также нас поддержать, <coughs> ободрить и утешить. In verse 10, Десятый стих. then he said to them, Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. І сказав він до них Ідіть, їжте сите та пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого, бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. So he's telling them to go home and have a feast. То есть он говорит, домой и празднуйте, э, сделайте праздничный обед. To eat and enjoy themselves. Кушайте, а, радуйтесь. And to, send some of their food to the people that don't have food. И если знаете, что у кого-то не хватает, чтобы покушать так, чтобы возрадоваться, то пошлите им там что-то такого и пусть тоже кушают и радуются. And he says, do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. И опять-таки в конце этого стиха он говорит, что не огорчайтесь, не печальтесь, потому что радость в Господе – это ваше подкрепление. In verse 11. Одиннадцатый стих. So the Levites quieted all the people, saying, Be still, for the day is holy. Do not be grieved. І левити потішали весь народ, говорячи, мовчіть, бо цей день святий, і не сумуйте. And all the people went their way to eat and drink, to send portions and rejoice greatly, because they understood the words that were declared to them. І пішов увесь народ їсти та пити, і посилати частки та чинити велику радість, бо розумів ті слова, що розповідали йому. So I want to go back and talk a little bit in detail about the joy of the Lord is your strength from И verse вот, 10. когда мы сейчас прочитали этот отрывок, я бы хотела еще раз вернуться к 10 стиху и еще раз поговорить вот об этой радости, которая от Господа. So think about yourselves. when you are discouraged, do you have much strength? Подумайте сами о себе. Если вы в чем-то разочарованы и опечалены, вы считаете себя сильным человеком в этот момент? When you're grumbling and complaining, do you have much strength? Если вы жалуетесь, переживаете о чем-то, вы считаете себя сильными? So if the joy of the Lord is our strength, where do we get that joy from? Но если мы знаем, что сила и радость – это близкие вещи, то от, откуда брать эту силу и эту радость? Now, this subject is probably complicated, but I'm going to, to, to try and do it simply. И я уверен, что это достаточно сложно на самом деле в жизни, но я постараюсь очень просто об этом рассказать. The phrase from Psalm 16:11 I mentioned earlier, where it says, "In your presence is fullness of joy." Вы помните, я упоминал вот этот отрывочек в конце, да, 16 псалма, что перед тобой, Господь, в твоем присутствии полнота радости. Now, we know that joy is also a fruit of the Spirit. С другой стороны, мы знаем, что радость – это один из плодов Святого Духа. And it is not something that we work for. Это не что-то такое, что мы силой воли себе вырабатываем. And it's not something we can turn on or off. И это не что-то такое, что мы по желанию включили или выключили. But it's something that God gives us. Но это что-то, что дает нам Бог. So if if God gives us a gift of joy, Поэтому, если Бог дает нам этот дар радости, we have to be in God's presence for him to give it to us. то очевидно, что нужно быть в Божьем присутствии, чтобы получить от Бога эту радость. So if I brought a present to church this Sunday to give to you, Если бы я, например, в церковь сегодня привез какой-то подарочек, чтобы э, людям в церкви раздать, and you're someplace else, А вы в это воскресенье сидите дома и не можете от компа опять оторваться. Well, you're not going to get it. То, естественно, что подарочек сегодня вы не получите в церкви. So let's talk about how we can get into God's presence. Поэтому, опять-таки, каким образом теперь мы можем прийти в Божье присутствие, потому что у Него же там радость для нас есть. Uh, but before that, I want to mention that there, there kind of are maybe some exceptions. Но должен все-таки уточнить, что есть некоторые исключения. In Ecclesiastes, it says there's a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Мы знаем, что Экклезиаст говорит, да, что есть на все свое время. Есть все-таки время плакать, да, есть время радоваться, есть время скорбить и есть время танцевать, ликовать. So there are seasons in our lives. То есть в каком-то смысле в нашей жизни должны быть определенные периоды, такие сезоны. Times of great suffering or great grief. когда, может быть, будет страдание, когда, может быть, будет скорбь. Когда мы не будем чувствовать вот такой буквальной радости, от которой мы там улыбаемся или хохочем даже. But even in these times, но даже в такие периоды, if we draw close to God, чем ближе мы находимся к Богу, and hang on to his promises, чем крепче мы держимся и применяем Его обещания к своей жизни, like Romans 8:28, как, например, Римлянам 8:28, where it says all things work together for good to those who love God. Где написано, что любящим Бога, да, все содействует ко благу. There is a depth of of joy and hope in our hearts. То тогда в нашем сердце есть вот это, знаете, глубинные залежи радости. И эти глубинные залежи радости, они помогают нам изнутри преодолевать вот эти обязательные, так сказать, периоды скорби или печали. So I'll talk again about getting into God's presence. И поэтому мы опять возвращаемся к тому, как же быть ближе к Богу в Его присутствии. And I think there's three, three things in particular that we can do. И я могу назвать хотя бы три, например, вещи, которые мы точно можем с вами делать. And the first one is get into the Word. Первое – это как можно чаще и больше читать Божье Слово. In John 1:1 1 it says, In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God. Мы знаем, что в Евангелии Иоанна 1.1 написано, что в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Богом. And we find Jesus in the Bible. Поэтому в близости к Иисусу можно пребывать, пребывая в Библии, с Библией в руках. If we are ignoring this book, если мы игнорируем эту книгу, we're not going to have joy. то радости просто не будет. We won't be in God's presence. Потому что мы не будем в Божьем присутствии, чтобы ее принять у Него. This, um, we have to saturate ourselves. Saturate ourselves in God's word. Нам нужно постоянно насыщаться mm-hmm. от Божьего Слова. Soak it up. uh, впитывать его. А. Uh, item number two. Второе, что мы можем делать? sin keeps us away from God. Должны помнить, что от Бога нас чаще всего отделяет грех. Oh, Isaiah 59:2. Исайя 59:2. Your iniquities have separated you from your God. Говорит, что беззакония твои отделили тебя от Бога твоего. Your sins have hidden his face from you. Что твои грехи сокрыли а, лицо Божье от тебя. So that he will not hear. И он не слышит тебя. Now, he's not talking about our sinful nature that we're always fighting against. А здесь не говорится о том, о той грешной природе, которая у нас вообще по жизни и с которой мы даже как верующие боремся каждый день. But if we're living in sin, Но здесь говорится о том, когда мы позволяем себе именно жить по плоти, именно выбор грешный делать. Or uh, maybe it's pornography. Возможно, мы одним глазом заглядываем на ту порнографию периодически. Or maybe you're on your or wife. Или, может быть, где-то даже в глубине души, но слегка изменяем своему or, or мужу или своей жене. Или, может, где-то подворовываем на работе. Could be a thousand different things. А таких вещей могут быть тысячи. But this separates us from God. И каждая эта вещь на какой-то еще шаг отделяет нас все дальше от Бога. And if that's the case, we have to repent. И если мы в какой-то период жизни обнаружили у себя такое, то нужно просто необходимо покаяться and cry out to God for forgiveness. и обратиться к Богу с мольбой о прощении. And uh, Psalm 51 is a 50-й псалом в русской Библии хороший пример такой молитвы грешника. Uh, Это псалом, который написал Давид после своего прелюбодеяния с Версавией. Он молился и он взывал к Богу о прощении и о милости в 50 псалме. И он говорит, сотвори во мне, Боже, сердце чистое. И восстанови во мне радость спасения моего. То есть даже этот стих говорит, что либо грех, либо радость спасения. Вместе они не могут быть. Поэтому очень важно молиться о прощении и о том именно, чтобы Бог как раз восстановил эту нашу радость, когда мы примем это прощение. The third point Третье is that we need to have a, an attitude of thankfulness to God. Это вообще постоянное отношение к Богу с благодарностью. In Psalm 100, verse 4, в 99-м псалме, в 4 стихе, Enter into his gates with thanksgiving. Написано, входите в Божьи врата со славословием. And into his courts with praise. И во дворы его с хвалой. If we're thankful, if we're praising God, Если if we're worshiping God, постоянно по жизни сами славим Бога, благодарим Его, когда у нас отношение к Богу вообще благодарное, then these bring us into God's presence. то это будет постоянно как бы помогать открывать вход – для нас ближе в Божье присутствие. And, and to summarize what I'm, I'm trying to say, и подходя к выводу всего того, что я ну, пытаюсь сказать, the joy of the Lord is our strength, это прежде всего понимание того, что радость от Господа – это наша сила, и именно в Его присутствии полнота вот этой радости. But we can, we can lack that joy and that strength. И я еще раз хочу подчеркнуть, что вполне вероятно, что в какой-то момент в жизни нам будет не хватать этой радости. If we're not in the Word, опять-таки, в тот момент, когда мы мало пребываем в Слове Божьем, if sin in our lives, в тот момент, когда мы допускаем сознательные грехи в нашу жизнь, and if we're not thankful, и когда мы просто вообще по жизни Богу не благодарны. И мы видим, что в книге Неемии происходит то же самое what we read in chapter 8 talked about uh, show them getting into the word. Мы в 8 главе читали, что uh, израильтяне обратились к Божьему Слову. It showed them worshiping and thanking God. И это вызвало в них желание поклоняться Богу, благодарить Бога. And also in the book of Jeremiah, И также в книге Иеремии, oh, we didn't read this this morning, хоть мы не читали, но там написано, but it shows where the people repented, что когда народ каялся и заключал с Богом как бы завет, что они хотят на будущее быть послушными Богу, so, so what? то что дальше? Я часто рассказываю молодым людям, которых я обучаю в нашей церкви Вирджинии, that что если я вас чему-то учу, they should say, so what? то они должны сказать, ну и что теперь, когда ты нам это все рассказал? And, and what I mean by that is, и что я имею в виду этим вопросом? What does that have to do with me? Это а что мне теперь с этим делать, да, лично? И что я теперь должен делать? Как мне это теперь применить? Куда мне это? Well, we talked about getting close to the Lord. Но опять-таки мы говорили о том, чтобы приближаться к Господу. joy, мы говорили о том, чтобы получать от Господа полноту радости, God, что есть даром Божьим. Но помнить, что Божьи подарки – это не железная дорога, с которой можно просто играться. It's not just so we could be happy. Это не что-то, чтобы нас утешить, обрадовать и повеселить. God's gifts are tools даже Божья радость – это определенный инструмент, который Бог дает нам, чтобы мы могли использовать эту радость. So if we're full of joy, Поэтому, когда мы с вами полны радости, Spirit, полны Святого Духа and full of God's Word, и полны Божьего Слова, this out to other то оно должно быть, ну, уже переливаться, да, и мочить людей вокруг нас. Ministry should just happen. Ну, брызгать, ладно, не мочить. Брызгать на людей вокруг нас. Служение должно вокруг нас закручиваться. Jesus said, Let your light so shine before men, Иисус что сказал? Что да светит свет ваш перед людьми, that they may see your good works, чтобы они, видя ваши добрые дела, and glorify your Father which is in heaven. прославляли Отца Небесного. And many years ago, I learned a, a lesson from Pastor Steve, my pastor. А, Много лет назад один из уроков я почерпнул от моего пастора Стива. We were members of a different church Мы тогда в то время были членами разных церквей before our Calvary Chapel was started. до того, как началась наша церковь Голгофы. And as part of the service, they would uh, take time when people would greet and say hi to each other In his church or in your church? in that church we were in that time. А, и в той церкви, в которой мы были до этого, а, на служении было время, когда э, просили людей там поприветствуйте друг друга, поздоровайтесь друг с другом. And the pastor would always say to to meet somebody, say hi to somebody you don't know. И пастор постоянно призывал. И познакомьтесь, кстати, с кем-то, кто пришел в первый раз, кого вы еще, может быть, не знаете. Но большинство из нас бежали все равно здороваться со своими друзьями, разговаривать с ними. Which is good. We're glad to see them. И, конечно, это было здорово, потому что ну, рады же видеть друзей, ну что ж тут такого-то. But Steve would stand in the back of the room, Но пастор Стив, который еще не был пастором тогда, уходил в конец зала. And he would look to see who was new. И именно с конца зала он так рассматривал, высматривал, где же, так сказать, незнакомые... Or Лицо. Или кто то ну, слишком стеснительный, ни с кем не здоровается и ни с кем не общается. И он, найдя цель, hmm. шел к ней, не видя препятствий. И здоровался, приветствовал их, знакомился с ними. Have you ever been on a vacation and, and visited a church that wasn't your home church? Было ли когда-нибудь такое, что вы куда-то поехали в отпуск, и в отпуске воскресенье, и там, где вы отдыхаете, вдруг есть церковь? Um, about two years ago, I took a, a trip And I, I went to three different churches. Примерно два года назад я уехал в поездку, и пока я был в этой поездке, я посетил три разные церкви. So, I, so I'm thinking, okay, I'm going to see if they, if they greet me. И, конечно же, я сам себе такой думаю, сейчас приду в церковь, посмотрим, кто-то там поздоровается со мной, как с новым человеком, или проигнорирует. So this first church was this big church in Dallas, Texas. И вот первая церковь была в Далласе, в Техасе, куда я зашел на And I was with my son and his family. И я был с моим сыном и с его семьей. Now some people came up and said, hi, how are you doing? И подошли люди, пожали руку, сказали, здравствуйте, как дела? And then they were gone и пошли себе дальше. I stood right there in the of the foyer. То есть я все еще стоял посреди коридора. And, and to me. И никто все-таки не заговорил, что что ж ты тут до сих пор стоишь. And uh, Следующее воскресенье я был в маленькой церкви Голгофы в штате Миссури. Uh-huh. And uh, the same thing happened. И произошло практически то же самое. Я специально стал в самом центре того коридора, где раздавали чай, кофе, капучино. И стоял там, когда закончилось первое служение, начиналось второе, как скоро будет у нас. И люди какие-то уходили, какие-то приходили. И никто не заговорил со мной. I even tried to start a conversation with the greeter. Я уже даже пытался Ашера, который как бы всех приветствует возле дверей, как бы это его работа официальная, с ним заговорить. Uh, but it didn't happen. Но как-то неразговорчивый он был в то воскресенье. The next Sunday, I went to a small Baptist church in the countryside in Alabama. воскресенье в Алабаме в маленькой сельской церкви был баптистской. And I went with my granddaughter. Туда поехал со своей внучкой. И э, мы зашли, когда служение уже началось, поэтому э, в самом начале к нам, конечно, никто не подошел, не поприветствовал. But as soon as the service was over, Но как только закончилось служение, before I'd even left my seat, до того, как я вообще встал со стула, three or four people came up. трое или четверо людей набежали просто на нас. Where am I from? А вы откуда? How are you? А как дела? What are you doing here? А чем занимаетесь тут проездом? С какой целью? I thought, This church И я подумал, is full of the Holy Spirit. от она церква, бо Дух Святой спонукає This- людей yeah. общаться с новыми людьми, This church welcomed me. И эта церковь чувствуется, что она вот приветствует, она доброжелательна к новым прихожанам. Мы никогда не знаем, кто войдет в нашу дверь в воскресенье утром, в нашу церковь. It could be a person who has decided to commit suicide. Это может быть человек, который с вечера думал о самоубийстве, но дожил до утра и все-таки пришел в церковь. And maybe he thinks, well, I heard about this crazy church that meets in a hotel. И может быть он и подумал, что, ну ладно, в этой гостинице какая-то вчадившая церковь, ну схожу уже. So he thinks I've got nothing to lose. Думаю, хуже не может быть. So he comes on over. И он приходит к нам. How we treat that person и что мы делаем? Could be life or death for him. Наше отношение к этому молодому человеку может либо продлить его жизнь и даже до вечности, либо таки закончить и даже закончить навечно. Там какая-то проститутка очень плохо провела ночь и решила на утро все-таки прийти к нам. И опять-таки, что будет дальше с ней, зависит от нас. Ее жизнь, она в руинах. И она пытается прийти в это наше святое собрание. Боже, помилуй нас, если мы тупо пройдем мимо и вообще ее проигнорируем. Now, I find this is a very friendly church. Но, ну, в принципе, отсюда, если на вас смотреть, вы выглядите очень дружелюбно. So I'm not saying you don't do this. Поэтому не могу там прямо сейчас вас обвинить, что вы этого там не делаете, или вы какие-то неправильные в этом but, отношении. But I know I've learned in my church to, to watch out for, for people. Но я знаю, вот моя церковь меня всегда учит, что всегда будь на чеку, всегда внимательно рассматривай. И всегда помни, что постоянно кто-то может быть, кто-то в гостях или кто-то, кто вообще первый раз забрел в церковь. That somebody talks to то пусть это буду я, кто поговорю, а не думать, что кто-то хай с ним знакомится и здоровкается. And it may not be somebody that walks in the door. И опять-таки, может быть, это не кто-то, кто прям зайдет в дверь. It could be somebody that lives next door to you. Это может быть кто-то, кто живет с вами по соседству в вашем доме. Stands next to you on the metro. Или стоит рядом с вами в вагоне метро. God is very faithful to bring people to us. Бог верный, и Он прибавляет людей к церкви, приводит их сюда. If we're faithful to pour out to them. Но он это делает тогда, когда знает, что мы настроены верно служить этим людям, которых он приведет сюда. So with the Jeremy Camp concert coming, Поэтому, так сказать, поздравляю вас с тем, что грядет концерт Джереми Кемпа. You may get a lot of people coming. Настраивайте, что придет таки сюда много людей. И чтобы поздороваться и пораспрашивать этих людей, не надо особых даров Божьих, как говорится. Just have to be able to talk просто в состоянии языком шевелить. heart, Но опять-таки, если у вас у самих нет этой радости Господней, то, конечно, что вы там будете, о чем вообще говорить с кем-то. So I'd like to close and, and just pray for us all. Поэтому хотел бы в заключении помолиться за всех нас. And I want to pray these two verses и в основе моей молитвы как раз и будут лежать эти два стиха, that King David prayed которыми молился царь Давид в свое время. Psalm 86:4. Первое это из 85-го псалма. Rejoice the soul of your servant. Uh, да возрадуется душа раба твоего. For to you, O Lord, I lift up my soul. Потому что к тебе, о Господи, возношу я душу свою. And Psalm 51. И 50-й псалом. Verse 11. 11 стих. Restore to me the joy of your salvation. Восстанови, Господи, во мне радость спасения твоего and uphold me by your generous spirit. И вознеси меня духом твоим. Oh, let's pray. Давайте помолимся. Lord Jesus, we love you so much. Господь Иисус, мы очень-очень Тебя любим. And we're so helpless without you. И без Тебя мы абсолютно беспомощны. Lord, we pray that you fill us with your joy. Господь, мы молим Тебя, наполняй нас Твоей радостью. We ask you to rejoice the soul of your servants. Мы просим, чтобы Ты дал рабам Твоим Твою радость. And Lord, we lift up our souls to you. И мы возносим души наши к Тебе. Мы просим, восстанови, Господи, в нас радость Твоего спасения. И подними нас э, Духом Твоим Святым. Во имя Иисуса Христа. Аминь.